g'ayri dinlar toti bor Müslüm Andalus kitoblarda nomi qolgan Müslüm Andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Hayr dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنش لجدن سقوطية قدر deb nomlangan darslar توبلامنا دوم الترامس Muhammad ibn Abi Amir o'z askarlarini olib Nasoralar mamlakatiga jihad uyushtirishlik uchun yo'l olib ketadi. Qaytayotgan vaqtida ikki tog'ning orasidan o'tishlik kerak bo'ladi. Ikki tog'ning orasidan o'tib kelayotgan vaqtida tog'ning boshini Nasoralar berkitib go'yoki pistirma olishadi. Muhammad ibn Abi Amir bu holatni ko'rib yana ortga qaytadi. O'z askarlarini olib. Ortga ya'ni Nasoralar mamlakat taraf qaytadida nasorolarni mamlakatdan birini fath qilib, o'sha yerdagi askarlarni o'ldirib, haligi o'lgan nasroniylar askarini olib kelib pistirma olgan yo'lini bekitgan yerga tashlaydi. Hamma jussalarni subhanalloh ajib. Undan keyin fath qilgan shaharini Muhammad ibn Abi Amir o'z askarlari bilan qaytib borib, hali yerda markaz quradi. u g'animatlarni olib o'z askarlariga bo'lib beradi. O'sha yerdan go'yoki bir qarorgoh qurib, o'sha yerdan sariyalar jo'natib boshqa Lion mamlakati va boshqa nasroniylar mamlakatiga hujum uyushtira boshlaydi. Undan keyin atrofdagi nasroniylar bundan beziydi. Sababi talon-taroj qiladi, g'animat oladi. Chunki yo'lni bekitib qo'ygan. Nasroniylar askarlarni qatl qilishadi, atrofdagi nasroniylar boshliqlariga borib aytadi, bu odamni yo'lini ochib beringlar. Bizga juda kun bermayapti deb shikoyat qilganida nasroniylarni kattalari qo'mondonlari Muhammad Abi Amirga aytadiki, bu yerdan keting. Biz yo'lni ochib beramiz. Muhammad ibn Abi Amir aytadiki, yo'q, men ketmayman. Qurtubaga bormayman. Mana shu yerda 6 oy turaman. qishki yozgi mavsumni, jihad mavsumini o'tkazamanda keyin ketaman. E, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, bu yerda mutlaq qolmang. Keting, keting, yo'lni ochib beramiz. E, bo'lmasam shart qo'yaman. Birinchi yo'lni ochib berishasan. Ha, o'zi biz yo'lni ochib beramiz deb turibmiz. Desa, faqatgina yo'lda ochib qolmasdan biz haligi o'ldirib olib tashlagan askarlaringni jussalarini ko'tarib mana ko'rib qo'yinglar deb hamma o'lgan askarlarni boshlaringga ko'tarib bizga ko'rsatishasan o'tib ketayotganimiz. Yana nima xohlaysizlar? Yana biz to'plagan hamma g'animatlarni shu yerdan tortib to Qurtubagacha ko'tarib olib berishadi. Churq etolmay qolgan nasroniylar majbur bo'ladida hamma Muhammad ibn Abi Amir to'plagan g'animatlarni ko'tarib to Qurtubagacha eltib berishadi. Subhanalloh. Izzatni qarang. Bu kishidagi kofirlarda xorlashini qarangki, avvalgilarda o'tmagan bir holatlar vujudga keladi subhanalloh. Ham yo'lni ochib berib, yo'lni ochib berib qolmasdan o'zini nasroniylar o'liklarini boshiga ko'tarib mana ko'rib qo'yinglar, o'liklar shunaqa degandek qilib ko'rsatib turishligi, undan keyin bor g'animatlarni Qurtubagacha eltib berishligi. Yana bu kishini ajib odatlaridan har safar jang qilsa, jang qilgan kiyimini yuvib, kiyimidan chiqqan kirni, kiyimidan chiqqan g'uborni oldirib bir idishga soldirar ekan. Aytib o'tdik, 45 marotaba jang qilgan. O'sha kiyimidan chiqqan g'uborni, kiyimidan chiqqan kirni bir idishga soldirib to'platib qo'yar ekan. Va umri yakunlangan vaqtida vasiyat qilgan ekanki, o'sha idish bilan meni birga ko'minglar. Hattoki qiyomat kunida menga bu guvoh bo'lsin deb. Bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadisidan iqtibos qilib olinganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh yo'lidagi chang bilan jahannam tutuni birlashmaydi degan gapidan iqtibos qilib olib Muhammad ibn Abi Amir vafot qilayotganda birga ko'mdirgan ekan. Bu hadisni Termiziy rahimahulloh rivoyat qilib hasan va sahih deb aytgan ekan. Lekin Muhammad ibn Abi Amir hayoti to'la jihod, hayoti to'la siyosat bo'lgani bilan jihoddagi bu kishini yo'nalishi avvalgilardan boshqacharoq bo'lgan. Bu kishi hayotida jang qilib, birortasida chekinmagan, yutqazmagan bo'lsa-da, qaysi joyini ishg'ol qilmasin, o'sha joyni yoqib yuborar ekan. O'sha joydagi nasroniylarni, kofirlarni qatl qilib, yoqib yuborib, g'animatlarni olib qaytib kelaverar ekan. Biror marta fikr qilmagan ekanki, o'sha joyni Andalusni mulkiga qo'shishlik yoki bo'lmasam o'sha yerda islomni o'rnatishlik fikri bo'lmagan ekan. Qaysi joyga hujum uyushtirilsa, yoqib yuborib, g'animat olib, o'sha shahar ahlini qatl qilib yuborar ekan. Shuning uchun Yevropa hukmdorlari bu kishiga islomga nisbatan muhabbat oshishlikda o'rniga bu kishi sababli islomga yana qayta qalbida nafrat, hasad tuyg'ulari ko'p uyg'ongan ekan. Muhammad ibn Abi Amir bu kishi Qurtuba masjidini ham o'z davrida kengaytiradi. kengaytirib o'zidan oldingi amirlar qurgan Qurtuba masjidiga yana shuncha masofa, shuncha yer kengaytirgan holatda qo'shadi. Qurtuba masjidini kengaytirishlikda Qurtuba masjidi atrofida yashagan aholini uyini o'rniga Hajbul Mansur o'zlari rozi bo'lgan miqdorda pul berar ekan. Hattoki zikr qilinishicha masjid atrofida bir ayol kishi yashagan ekan. Bu ayol kishini uyida bir xurmo daraxt bo'lgan ekan. bil Mansur o'sha Qurtubaga o'sha yerni qo'shishlik uchun ayoldan izn so'raganda uyingizni bering, biz sizga uy beramiz boshqa deganida haliga ayol kishi men uyimni beraman muqobalasiga xuddi o'zimni uyimdaqa ichida bir kattakon xurmosi bor uy bo'lishlik kerak degan Shunda Hajbul Mansur o'shanday uyni toptirib, ayolni rozi qilib, haligi uyni olib Qurtuba masjidini yeriga qo'shgan ekan. Shunday qilib Qurtuba masjidi bu kishining zamonasida juda kengayib, dunyoda eng katta masjid bo'lgan ekan. Shuningdek, ilm ma'rifat ham rivojlangan, me'morchilik, tijorat ham rivojlangan. Juda kengchilik, to'qchilik bo'lgan. hattoki davlat xazinasi to'lib toshgan biror bir fuqaro qolmagan xuddi Hakam ibn Abdurrahman Nasirni davridek. Va yana Muhammad ibn Abi Amirni davrida e'tiborni jalb qiladigan narsalardan o'zi 366-hijriy sanada hukmdorlik qilgan bo'lsa, xalifa suratini oldiga qo'yib orqadan ish boshlagan bo'lsa, 392 hijriyada vafot qiladi bu kishi. Lekin bu kishining davrida birorta qo'zg'olon bo'lmagan. Birorta isyonchilar bosh ko'tarmagan. Chunki juda bir puxta, zirak, hikmatli inson bo'lgan. Zikr qilinishicha amniyatni ham, tekshiruvni ham juda kuchaytirgan. Shuningdek, Hajibul Mansur o'z qo'l ostidagi xalq bilan juda adolat pesha bo'lib hukm surgan. Zikr qilinishicha kunlardan bir kuni noibi, ya'ni hajibni o'ng qo'l odami bilan oddiy xalqlarni ichidan bo'lgan bir kishini o'rtasida kelishmovchilik bo'lib, qoziga hukm so'ralganda qozi bularning o'rtasida hukm qilib, haligi oddiy insonni haqqi bo'ladi, noibda o'z haqqini olib bermaydi. Qozi shunday hukm qiladi. Chunki noib hikmat qilganmi, boshqa qilganmi, qozi shu bilan e, hukm qiladi. Keyin haligi oddiy inson Hajibul Mansurga shikoyat qiladi. Subhanalloh, o'shandek quvvatli bo'la turib oddiy insonlar bilan ham muloqot qilgan o'shandek amirlar. Xullas, haligi oddiy inson shikoyatini ko'targanda Hajibul Mansur yoki Muhammad ibn Abi Amir qozini chaqirtiradi. Nima gap bo'ldi? Qozi aytadiki, bularning o'rtasida hukm chiqardim, lekin bu oddiy insonda noibda haqqi bor edi, haqqini olib bermadim. Aslida buni haqqi bor edi. Shunda Muhammad ibn Abi Amir darhol noibini chaqirtiradi-da o'tkazadi. Aytadiki, yech ustindagilardi. Chunki noibni ustida oddiy insonlardan ko'ra yaxshiroq kiyim bo'ladi. Ustindagi yech. Qilichingni ham ol. Oddiy balovi odamga o'xshab o'tir. Qoziga aytadi, hukm chiqar endi. Qozi hukm chiqarib, haqiqat oddiy inson tarafida ekanligi, noib bu yerda nohaq ekanligi, bundan jazo olishlik kerakligini qozi Hajibga aytganda, Hajibul Mansur qoziga jazosini ber deydi. Qozi turib jazo uqubatni, ya'ni ta'zirini bergandan keyin Hajibul Mansur yana qo'shtiradi. Yana qo'shtirib aytganida jazoni yana ko'paytir deganida qozi aytadiki, "Ey amir, men bunchalik hukm chiqarmaganman. Hammasini men aytmayman buncha jazo olsin" deb. Bu oshiqcha bo'lib ketyapti deganida Haj ibn Mansur aytgan ekanki, bu noib o'ng qo'limiz faqatgina bizga yaqin bo'lganligi uchun bizni oldimizda yurganligidan foydalanib shunday zulm qilgan bunga. Shuning uchun biz jazoni ko'paytiryapmizki, bilib qo'ysin, bizga yaqinlik, bizni huzurimizda yurishlik buni xalqlarga zulm qilishligini salohiyatini bermasligini ham bilib qo'ysin. Shuning uchun ko'paytiryapmiz jazoni. Ko'paytirib ur yana ta'zirini ber degan ekan. Shunday qilib al Mansur Muhammad ibn Abi Amir Hijriy 392-sanada vafot qiladi. o'rniga ya'ni vazirlikka parda orqasidan hukm qilishlikka o'g'lini saylaydi Abdul Malik. Abdul Malik ham otasidek idora qiladi, jihad qiladi, adolatli bo'ladi. 399-hijriy sanagacha bu kishini davri davom etadi. Ya'ni davlatul amiriya. Umaviylar xilofatini ostidagi bir juz. Bu Abdul Malik ham o'zi rasmiy xalifa bo'lishlikni talab qilmaydi. Rasman xalifa Hisham, hali ham o'sha suratda o'sha xalifa bo'lib turibdi. Bundan talab qilmagan. Meni asosiy xalifa deb e'lon qiling deb. Balki o'sha hijob parda orqasidan hukm surib 399-hijriy sanagacha bu kishini davri boshlangan. 399-hijriy sanada Abdul Malik Mansurni o'g'li vafot qiladi. O'rniga ukasi Abdurrahman ibn al-Mansur al-Hijabi turadi. Lekin Abdurrahman ibn al-Mansur akasi yoki otasiga o'xshagan bo'lmagan. Balki bu mutlaq bularga teskari kishi bo'lgan. Juda fosiq, juda aroqxo'r, juda zinokor, juda ko'p munkar ishlarni qiladigan kishi bo'lgan. Abdurrahman ibn al-Mansur ni xalq juda yomon ko'radigan kishi bo'lgan. Chunki juda shariatga munkar bo'lgan ishlarni qiladigan bo'lganligi uchun undan keyin bunga qo'shimcha bu bola Abdurrahman ibn al-Mansur nasroniyni farzandi edi. Qanday nasroniyni farzandi edi? Onasi nasoralar hukmdori Navlarni qizi edi. Haj ibn Mansur buni olib uylanib farzand ko'rib ismini Abdurrahman qo'ygan edi. Shuning uchun ham xalq bu nasroniyni bolasi, onasi nasroniy deb ham yomon ko'rardi. Abdurrahman ibn al-Mansur shunday fisq, fosiq, zinokar, araxo'r bo'libla qolmasdan odamlarni Umaviylarni juda nafratini uyg'otib qolmasdan yana buni ustiga Abdurrahman ibn al-Mansur xalifa Hishomdan talab qiladiki, o'zingizdan keyin meni valiylikka nomzod qilib qo'ying deb talab qiladi. Bu xabardan keyin Banu Umayya juda g'azablanadi, lekin Abdurrahman al-Mansurni olib yo'qotib olishan edi. Sababi hamma joylarni Muhammad Abi Amirni odamlari egallab bo'lgan edi. Muhammad Abdurrahman ibn al-Mansur shunday o'zini fisq va fujur shariat ahkomlarini mutlaq qilmaslik hayotiga shumg'igan inson bo'lsa ham Andalus ahli jihodga ko'nikkan, balki har yili 2 marotaba jihod qiladigan odamlar edi va bunga ko'nikkan edi. Shuning uchun shimolga nasroniylarga qarshi uyushtirilgan jihodlarning birida Abdurrahman ham boshliq bo'lib jihodga chiqadi. Bu fosiq. Shunda Banu Umayya fursat bo'ldi deydida qasrga kelib quvvat bilan suratdagi xalifa Hishomni bo'shatib o'rniga boshqa Umaviylardan bo'lgan kishini xalifa qilib saylashadi. Bu kishining ismi Muhammad ibn Hisham ibn Abdul Jabbar ibn Abdurrahman Nasr. Ya'ni Abdurrahman Nasrni boshqa o'g'lidan bo'lgan nabiralardan hisoblanadi bu Muhammad. O'rniga Muhammadni qo'ygandan keyin Banu Umayya bir xila tuzog'ini qilib Abdurrahman ibn al-Mansurni ham qatl qilishadi. Shun bilan Abdurrahman ibn al-Mansur yo'q bo'ladi, Omiriylar davlati yakun topadi. Undan keyin bir necha yillar o'tadi. Andalusda tamomiy rejalar buzilib, tamomiy ishlar ortiga ketadi. Biz yaqindagina Andalusdagi shon shuhrat, izzat, quvvat, madaniyat, ma'rifat bular to'g'risida gapirib turgan edik. Endi esa Andalus tamomiy orqaga ketib Andalus ichida juda besaromjonlik vujudga keladi. Qo'zg'alonchilar bosh ko'taradi. Shaharlar o'zini mustaqilligini e'lon qila boshlaydi. Qabila bozlik, hamma yomonliklar boshlanadi Andalusda. Lekin bu o'rinda albatta bir to'xtalishligimiz kerak va chuqur holatni tafakkur qilishligimiz kerak. Nimaga shunday bo'ldi? Ko'rinishdan Abdurrahman ibn al-Mansur bu fosiq hukumatga kelgandan keyin shunaqa ishlar bo'ldi. Davlat to'ntarilishligi bo'ldi, jihod ortga ketdi, tebranish bo'ldi, sarosima sarsongarchiliklar bo'ldi deyilishligi mumkin zohirdan ko'rinishdan. E'tibor qiling, Abdurrahman ibn Mansur yil bo'lmagan bir necha oy hukmdorlik qilgan bu fosiq shu sababli davlat to'ntarilishligi Andalus ortga ketib shunday yomonliklar bo'ldi deb ayta olmaymiz. Va bu Alloh subhanahu va taoloning sunnatidan hammaski qadamma-qadam shon shuhratni ustiga cho'qqiga chiqqanda darhol cho'qqidan yerga qulab tushishlik Allohning sunnatidan emas, balki bu Abdurrahman Nasirni shunday shon shuhratli Yevropa miqyosida eng katta birinchi raqamdagi odam shaxsni davrida shunday zaiflikka olib boradigan omillar vujudga kelganligini mulohaza qilamiz. Abdurrahman Nasrni davridan o'sha zaiflikka, suqutga olib boradigan ba'zi bir omillar boshlangan. Sekin asta bu omillar ko'payib, ko'payib, rivojlanib, ziyodalashib, oxiri Umaviylarni Andalus tarixini ichida yiqilib ketishligiga, natijada o'rniga boshqa kishilar hukmdor bo'lishligiga sabab bo'lgan. Biz hozir o'shalarni birma-bir aytib o'tamiz. Abdurrahman Nasirni davrida shunday shon shuhratlik katta shaxs bo'lishligiga qaramasdan taraf kasalligi bor edi. Boshlangan edi taraf kasalligi. bu rivojlanib rivojlanib natijada halokatga olib borgan. Taraf kasalligi bu nima? Taraf kasalligi bu hashamatli binolarda va dabdabali hayotda yashashlikka ko'nikishlik. Buni ya'ni arab tilida taraf deyiladi. Abdurrahman Nasirni davridayoq bu narsa sekin asta boshlangan edi. Kishilar dabdabali hashamatlik hayotga o'rganib davlat miqyosida fuqarolik, faqirlik, kambag'allik yo'qolib boshlab insonlarni nozik tabiat narsalarni chertib-chertib tanlab olib, kiyimda ham, ovqatda ham, yashashda ham, hattoki hamma narsada nozik tabiat bo'lib dabdaba hayot hashamatlik asosida mayishat parastlik hayotga ko'nikib boshlagan edi. Abdurrahman Nasr rahimahullohni o'zini hayotida bo'lib o'tgan shu dabdaba hashamatli hayotga o'zi ham kirib qolganligi to'g'risida bir misolni keltirib o'tamiz. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayri dillar tortib olgan bizni mulkdir Andalus. kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus g'ayri Ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni mulkdur Andalus kitoblardan Hüsnü Endülüs